kiremesha mu muryango ariko hagati kandi abana kiremesha mu gihugu kuko murazi yuko n'igihugu kigizwe n'imiryango imiryango nayo niyo barundi reka rero tugaruke hano muri studio Ela Emeline Uwimana muranyumva amakumbu mu kwidondora ku batari babazi eh, turabumva cyane kuduhereza kano kanya mhm. Ah, biradushimisha cyane iyo duhawe umwanya kugira ngo dutange kandi twamamaze uruhara rw'umukenyezi murazi ko umukenyezi ah, ari kirumara nk'uko benshi banze nk'uko mwabivuze mhm. nitwa madamu era uwimana emeline ah, nkabamba muri leta zunze za amerika maze imyaka mirongo ibiri n'itatu mhm. ah, uyu mupasoni rero mwumva ntabwo ari uwundi nahoze ndongoye nkabarije nashize hamwe abarundi bose iyo twari twarakwiragiye mu mihingo y'isi kuva itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa munani mu w'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri kugeza itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na rimwe mirongo ibiri na rimwe ibihumbi na mirongo ibiri na bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mm. aho badusubiriza n'abandi ah, tukaba twahise ku bikorwa bikomeye abarundikazi bashize hamwe hanyuma ikindi nkoraje we nsanzwe ndi akunda abakenyezi cyane nkako ku iterambere ry'igihugu cyanjye ku buryo ndi ambasadrise koko aho ndi hano ho baranyita ko ndi ambasaderi w'u Burundi naho ngo bitari officiel barabinyemerera bivanye n'ibikorwa mhm. babona nkorera igihugu kandi nkagihagararira neza ah, nkaba muri muri iyo ntumbero yo guteza imbere umukenyezi kuko hari ikibazo cy'uko abarundi tuba hanze n'abarundi baba mu gihugu nta huriro twari dufise mhm. gutyo rero byabaye ngombwa ubu turafise turi ko turashyira hamwe abarundi kuva mu kwezi kwa kabiri turi kurondera gushyira abarundi hamwe bo hanze n'ab'indani dufatiye kugira duteze imbere umukenyezi cyane cyane dukeye dutanguriye kurya umukenyezi wo ku mm. hariya mu minyaganyaga niwe tugomba kugira ngo tuvyure kuko iterambere burya rihera hasi ntabwo iterambere mm. ridasubira inyuma nibyo rero ndiko ndakora kandi bimeze neza abarundi bose barabizi ndibaza ko benshi baza ko bari hano ku murongo kugira ngo bashobore kuba banadushyigikira nabo bashikirize ibyiyumviro byabo kugira ngo dusangire rya terambere twese atawusubiye inyuma cya kivugo tuvuga ngo turi kumwe birashoboka koko gishoboke abarundi bo hanze n'abarundi b'indani mu gihugu dufatanya urunani kugira iterambere ridushware murakoze eh, murakoze cyane rero ariko umuntu agerageje kubumviriza urabona mwaratwaye icyo gisata cy'abakenyezi uno munsi simwe mu gitwara hoba hari ibyabananiye bituma mu mutima wiyumvira uti nyabune nari gukora ibi kuko n'akanya numva mwatwawe ari umwaka umwe wari muto cyane umwaka umwe ibiri gutyo jewe eh, icyabitwaye ntacyo nomenya gusa murazi yuko eh, ntuzenya zirahindura imirisho mhm. jewe nibaza yuko misiyonari narayirangije narakoze mhm. neza cyane mhm. abarundi narabarondeye iyo bari bari hose abarundi baraka abarundi kazi barakanguka barabona akamaro umukenyezi turagira iminsi mikuru yo kubibutsa uruhara rw'umukenyezi ku munsi mukuru wabategekanijwe mu bihugu bitandukanye turatanga ibiganiro ku maradiyo ah, kumbonesha kure ni ukuri byaragenze neza kuko nibaza ko umurimo misiyonari y'imfise narayirangije kuko namaze gushyira hamwe abo bakenyezi abandi nabo baca barabandanya ikivi nibaza ko bimeze neza n'ubu turi kumwe abenshi baguma bandondera turahana impanuro uko bishoboka hariho benshi batanze ubuhamya baravuga yuko igihe gito namaze nabafashije ko hari ingo nyinshi twashoboye kubaka turi kumwe kubera hari ikintu batari bafise bongeye kugarura mu buzima bwabo mu ngo zabo no mu miryango yabo hmm. uno munsi none ko mwavuze ko mubandanya gushyira hamwe abo barundi musanzwe mukorana n'igisata cy'abakenyezi muri diaspora ihurikiyemo abarundi bose muri rusange igisata yego ehm, ndabona ibikorwa bakora nibaza ah, ko turi kumwe gusa ntibarampamagara nka bya bindi urabona yuko ubundi umuntu iyo yamaze guca umushike uraheza ukamubaza uko yahaciye ibyo nabyo biracamo kuko umuntu wese aza afise kapasite ziwe Eh, ariko ah, hari abakenyezi benshi simenya abo baba bakorana ariko benshi n'ubu turacari kumwe turaganira baransaba impanuro iyo bibaye ngombwa gusa haracyari ibintu byinshi bikeneye gukorwa nacyo gituma ndabashimira cyane kuba mwampaye iki kiganiro kugira ngo abarundikazi bongere bamenye ko turi kumwe abo bahaye kubarongora nabo nyine bamenye yuko abo bakenyezi bakeneye kujya hamwe bose bakeneye kurondera ibintu bibateza imbere bakabandanya intego twari twatanguye yo umukenyezi kuko icyivugo cyacu cyari umukenyezi hinduka kugira ngo uhindure ibintu n'abantu mm. n'ubu rero ko eh, nibaza ko tuzobishika ko mu misiri imbere mhm. ego madamu era ngira ngo aho muri leta z'ubumwe za amerika nk'uko muri muvuze muti zarahinduye imirisho harabaye kutumvikana hagati y'ishyirahamwe aho ukumbure n'irindi birajyamo induru nyinshi gushika naho bishika no mu butungane mbe Eh, uno munsi ibyo ntibyatumye umukenyezi asubira inyuma canke kumbure nta sano byo babifitaniye namwe bwe guca mutwara umwanya muto kumbure indoto zanyu bwashikire abo bakenyezi bari bazifuza urakoze cyane n'ibyo uragitoye ahubwo ntabwo nawe usomera urupapuro mu ibahasha yego nibyo ah, nibaza ko hari icyo byakoze hmm. kuko sinzi ko ni ukuri ngo ndarandira cyane hari ibibazo biri hagati y'abarundi ishyirahamwe rya rirungu ry'abarundi bano ngaha muri amerika hmm. rikaba ryakorana cyane n'ujya mushinga ntahe yari arongoye diaspora hmm. jewe bibonekana ko nari bari bampaye urabona hano hari hamaze kuvuka ibibazo narahagaze cyane ndaje no muri sentare nije nabaye nk'umuntu yatatuye amatati yari hagati y'abarundi bari ngaha muri amerika mm. ndashyikiriza ikibazo cyari gihari eh, hanyuma rero bamaze kubona sinzi uko byagenze hanyuma n'icyo gihe kuko bampaye kuza gutwara iki gisata kuko umenga bari bakimpaye kugira ngo bampume amaso mbe mm-hmm. mu guhagararira ah, ikibazo cy'abarundi bari ngaha muri amerika ndibuka ko navuganye n'umushinga ntahe Hmm. ego hama gatonya ukibandanya uragerageza kumbure abo tutaza kuha ijambo muri kino kiganiro cyangwa tutaza kubumva muvuge nk'uko nyine mwatangiye kubivuga ari umushinga nayo yahora atwara cyangwa gutyo ariko amazina tuyirinde gatonya duga ku ijambo imirisho hano niho byaciye bihindura ku buryo n'iryo shyirahamwe ryari ririmo abarundi iryo shyirahamwe naryo nari ndarikomeye harimo ubwo nari sharije de la communication nije mhm. nari nyene kwamamaza mhm. imikorere y'iryo shyirahamwe ryacu kandi narabikoze hari abarundi benshi barigiyemo kubera jewe kubera inyigisho nabaha kandi ndabakaburira gukorera igihugu no kujamo kugira ngo dushobore gufashanya hanyuma rero kubera uburongozi butari kugira ngo tuzure vya bindi abantu bose bari bafise byaba bibabuza gutera imbere kuki tudatera intambwe mu iterambere tubibuzwa n'iki mm-hmm. n'amafaranga bibuza tuyarondere tuyaguhe buri mpuzu kugira ngo uje kurondera akazi keza iyo iyo mpuzu tuyikurondera ruyambare nivyo rero turiko turakora ubu kugira ngo haba no mu burundi haba no mu mahanga iryo shyirahamwe rishobore gufasha abantu benshi mhm. hanyuma mu burundi naho tugaca dufata aba babakenyezi tukavuga tuti umukenyezi dukeneye kumva kuhaguruka nawe tugutere intege uterere mu iterambere kuko igituma igihugu cyacu kidatera imbere umukenyezi ntiyari abitahure ngo amenye akamaro kiyo cyane cyane ujya mukenyezi wo mu gihugu hasi rero nicyo turi ko turakorera ko kugira ngo ibintu byose bitere imbere nibaze ko n'abarundi bari hano abarundi bari muri amerika no mu bindi bihugu ariko barumviriza kugira ngo tuve mu byo twahozemo dutere intambwe iri shyirahamwe riri hano ni ishyirahamwe rihuza abantu bose bo ku isi na cyane cyane abarundi kuko kuko ryatanguwe n'umurundi w'iwabo dushoboye gushyiramo nk'abantu bo muri amerika naho twotanga n'amadolari atanu ndakubwije kuri ibikorwa twokora ngaho mu burundi byo ibikorwa by'iteka cyane nk'uko nyine icyo barayemo bivuga ati diaspora muri he irirwa hamagara asemerera turondera kuko uruhara rw'umudiyasipora ni ikintu gikomeye naho tutanga amadolari atanu ahinduka amafaranga atari make kugira ngo ashobore guteza imbere nk'abakenyezi bangahe rero mhm. duhaguruke dukore ego era mu karirimbo kaciyemwo twumvise ko ngo umukenyezi ari kiremesha mu muryango mbe mu bihe nk'ibi eh, canke ibihe ni gute none kugira muvyure ivyo bintu bituma mu haba ubutandukane bihere maze muyage mwicare hamwe mutore ibibazo mutorere inyishu ibibazo musanzwe mufise abakenyezi bari ngaha muri amerika ubwo navuze ko na jenyine nashatse kuva muri iyo migwi itandukanye mm. abarundi bagiye barashiraho ah, kuko nasanze itabahuza kuko nari ninjiye muri BDUSA iyo diaspora yahuza abarundi muri Amerika iri shyirahamwe nari ndarifise mm. kimwe nashaka ko dukora ampartenariya kugira ngo abo muri Amerika tubafashe muri iyo diaspora twari twatanguje hano hanyuma abo ku isi yose tubafashe muri iri shyirahamwe nari yumvise Universal Humanitarian Rescue Mission mm. ariko ntibyakunze rero n'ubu nkakiremo ushemesha mu muryango nk'umukenyezi n'ubu guhamagarira abakenyezi n'abarundi bose njyewe n'ukuri bose barampamagaye umwe wese akampamagara era eh, ngwino mu muguwe ngwino mu bwe ndababwira nti no nimuhuze dukore ikintu kimwe aho twumvikana nk'abarundi kugira dushyire hamwe mu iterambere rya bose mutarabye kuko ibi bintu byo kugenda murakwegana amashati ntabwo bihuza abarundi gusa byaraciye abarundi intege baravunitse kugira ngo wongere kubabwira ati iki kintu kiraduhuza sinzi bizova kure ariko turi ko turagerageza nacyo gituma ndabahamagariye bariko baranyumva yuko tujye muri universal humanitarian rescue mission izotubera ni nk'ubutaka amashyirahamwe yose yaba ay'abarundi yaba ari ay'abandi ayari ay'abandi banyamahanga bashobora kujyamo kugira ngo tugarukire iterambere mu bihugu byose ku isi kuko iri shyirahamwe rimeze nka kuruwa ruje kuruwa ruje yatanguye hari ibibazo hari ibibazo bisanzwe bidasanzwe ariko urabye ukuntu isi yagiye irahindagurika hari ibindi bibazo bidatorega umuti kubera ubundi shyirahamwe ritarondera inyungu iyo uritanguje uba ufise intego kanaka bivanye n'ibihe ririmo rero hariho ibintu mu bihe tugezemo bitagishobora gufashwa na kuruwa ruje na rero yuko iyi universal humanitarian rescue mission Mhm. Eh, twarabonye diaspora ariko gatonya nuko turi ko tubandanya turondera abarongoye diaspora hiyo muri Amerika mbere n'ubushikiranganje nuko byabagoye ku munota wa nyuma ariko tuko turarondera mu minsi iri imbere turabe yuko icyo kibazo nabo bakizi baratwemereye uko bazoza nuko akanyino munsi no mundwi ndwi iza kataku mu heze katakunze ariko rero era tugarutse kuri diaspora twarabonye diaspora y'ahandi dufate nk'akarore muri Kenya ibiharuro bishasha batanga amafaranga menshi kugira igihugu gitera imbere ariko n'ubu mbere dufashe n'amadiyasipora yo mu bihugu bimwe bimwe bita eh, dore afurika dore usanga Bobo hariho n'ibihugu mbere usanga bafite n'ubushikiranganje wanashima batanga amahera menshi cyane mu gihugu ariko ino diaspora kuva bibiri na cumi na kane haba igendanwa ya mbere yahariwe abarundi baba ya diaspora muri 2014. nuko ngira ngo atabiharuro byinshi tubiraboneka ariko ku byo tubona urona yuko uruhara mu iterambere atari binini rwose kandi tuzi yuko hari abarundi benshi cyane baba mu bihugu byo hanze dufatiye n'aho tuvuga duti eh, amezi atandatu nyuma y'aho bashikiye muri ibyo bihugu turazi ko ari benshi cyane ariko uno munsi eh, ni igiki kibura kugira eh, habe uko kwiyumvira kino gihugu hanyuma diaspora kuba yaratanguye leta igatanguza ibiganiro byo kuzirarika twumviriza ibiganiro by'abadiaspora cyangwa ah, kuva muri bibiri na cumi na kane ah, ukavuga uti nta kintu bikabonekana ko nta kintu kiraboneka gikomeye urabye n'ukuntu umukuru w'igihugu yama yabivuze biraboneka ko hari ikintu atwizeye atarabona ko tutarashikaho mhm. njyewe nibaza yuko mu bintu bya diaspora nibatangure bagire harakeneye ko haba taransiforomasiyo ah, jyewe uko diaspora yatanguye ntabyo ndi ariko baza yuko bivanye n'ukuntu inzego zagiye zisigwaho atari ah, bitanejereje abantu benshi njyewe nk'uko ndabibona cyangwa abandi babibona ah, mu gihe diaspora bazoshobora kujya hamwe bo nyine bagatora ku mugaragaro kandi birafise ukuntu mbona byogenda ni uko butangurira mu nzego mu bihugu abarundi barimo ibyo bihugu bigatora indongozi zabyo noneho batoye indongozi bakajya ku mirimo bakaba bafise na rwanda hanyuma Eh, urantunga nari nitoje nari nitoje n'umubare agomba kuyitwara mu mwaka uheze muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe mhm. mugabo nta mahirwe naronse nawe mhm. kuyitwara hiyo o canke ku rwego rw'igihugu nagomba gutwara diaspora yo ku isi yose nari nari mhm. nari umukandida mugabo baranteye amazi birahabura na babiri hagatsindo Eh, birano ko agira umukenyezi reka ntiturakurisashe ku maso ngo tubone yuko abakenyezi dushoboye eh. baracyaducira hariya hasi gatoya nacyo bituma harakeneye harakeneye moralizasiyo nk'iyi kugira abagore duhaguruke mhm. eh, hanyuma rero bamaze gutora tumaze gutora mu bihugu byacu ah, izo ndongozi zikaba arizo zikorana zikitoramo umurongozi wo hejuru azoturongora twese umugabo bivuye mu bizewe n'abanyagihugu kuva hasi mhm. ariko uravye muko byagiye biragenda Eh, baradutorera umuntu hariya bakamuzana bakamuterekaho umuntu umuntu ah. ariko muvuze hariya ah, umuntu yicaye yumvira ati hariya ni hehe ntibe nka bya bindi ngo hejuru mm. mugabo umuntu azi azibiba hejuru twebwe aho kugira ngo abantu batore batubwiye ngo twemeze baduhaye amazina ngo emeza naka emeza naka urumva nk'ibyo ni ukuri barantunga jewe nshaka ukuri ko gusohoka mm. hanyuma tuvurane dukire mm-hmm. eh. mugabo mugabo aho batorera abo bandi nabo nabo nabo muri diaspora nyine nabo muri diaspora abo bantu benshi jewe nk'abantu batoye harimo abo ntari bwigere mbona n'umunsi n'umwe murabona nari maze umwaka ndiyo dukora mm. nta n'ijambo na rimwe cyangwa ikintu cy'icyandiko nari bwigere mbona abantu bazana none se nk'umuntu ata kintu na kimwe yigeze abone ayerekana mukamuzana kenshi rero usanga nawe ega nawe biramugora none abayazanywe nande abayazanywe nande kugeza ubu simbona n'ubundi turacyakora muri kakajagayi ubona muri somene ya diaspora nabonye ngo ni ikobo iriko irakora ibindi biriko birakora nta bintu d'organisation generale cya kintu kinini iyo perezida yipfunsa ko hmm. tuzokora nk'abarundi bari hanze kiraba hmm. ari nacyo gituma n'ubu ngubu ntera kamo abarundi ko twohaguruka tukarengera icyo twaciyemo kuko abantu bakavuga ikibazo ubu murundi ntavuga ukuri barakwanga uvutse ukuri kurababaza ahubwo bagaca bakwirukamo rero harakeneye ko dusokorora ibiturimo leta irakeneye ko abarundi bayifasha kubaka ayo mafaranga ni ukuri arahari nk'umurundi abarundi bose bari muri amerika n'abamiliyoneri bad. Mm. mukuri mwe muri muri amerika turatunze mureke kugwa mwisubiza inyuma imana nama navuze yuko abarundi bari hanze n'ubu udafise amafaranga aterera turafise ubumenyi tukabwira uko turi ko turabaho hano mbega iki gihugu cyishimi kice imigambi gikoresha ni ubwenge gikoresha ni ubuhe kugira ngo gitere imbere natwe tukabikoresha mu gihugu iwacu mhm. tukabibira akabanga eh, abarundi tuba ariko baranyumviriza icyo muzi muze murakizana twubake mhm. eh? urakoze ela reka twugurure reka twugurure imirongo bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu izo ni bita telefone figisi hariho na mobile irindwi na gatandatu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu aho murashobora no kuturonka kuri whatsapp call nibutsa ko ari karadiridimba na akana kaji iwabo ikiganiro giha akaryo n'akanya abarundi bari hanze kugira nabo baterere mu kubaka kino gihugu cacu telefone rero zacu zikaba zuguruye ku bwanyu mu buhinga bw'ivyuma batumirire mu mate gatonya hama duce tugaruka nibutsa kandi ko muhawe ikaze mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu abari ino mutwihanganire kandi nimuzi telefone kuko uca usanga biriko biraburagiza abo bandi bagira batwakure reka rero tugaruke hano muri studio nibutsa ko turi muri karadiridimba turi turaba uruhara guno mukenyezi mwumva bariko baravuga muri runo ruririmbo umuganda wiwe mu iterambere ry'igihugu tukaba turi kumwe na Emeline Uwimana Ela umukenyezi asanzwe eh, uno munywanyi konegisiyo n'ubumengo si ikirenga koko ego eh, twibutse era yuko turi muri karadiridimba uno n’umwanya wo guha akajyo abandi barundi kugira duhanahane ibyo byiyumviro ni ukuvuga ko ibirongo izakuguma yuguruye gushika ku mpera za kino kiganiro ariko rero hagati aho imbere y'uko tubakira n'abandi hari habaye akagorane gatonya mu bijyanye n'ibirere ariko wambwiye yuko ari sawa baratwumva neza baciye kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage aho bawuguruye ugacumanuka gatonya ucubona aho bavuga kumviriza iradiyo uca abari hufyonda ukumva ikibiriraho ibiganiro by'iradiyo ni ukuvuga aho uri hose ku isi yose ubandanya ukurikirana radio isanganiro uciye kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage iyo ni site yugurutse rero ucuraba mu buryo bwa ordinateur yawe canke bwa telefone yawe ugaca ufyonda kumviriza iradiyo namahoro wowe twakuye namahoro cyane rero ngarutse ndabona bimeze neza ah. cyane aha ni David Yotawa eh, Ego eh, ni David yatamuri Canada murandima neza. Oh, twe turakumva neza bamwe yuko bameze kandi n'ubutumwa bwawe nuko twabubonye dutevye ariko babitunganije ubu birumvikana neza ama nk'uko nari ndabishikiriza turi kumwe na emeli n'uwimana akorera igihugu cyamwibarutse akorera diaspora aho rimwe muri amerika mhm. numvise afite afite ndende kabisa mhm. jewe rero nk'umuntu akurikiranira hafi ibijyanye n'ibikorerwa muri diaspora n'ibikogwa n'abantu indongozi abahurikiye muri iryo shyirahamwe ryacu mbona muri amerika abantu bo muri amerika ni biransiga rimwe na rimwe sinegera neza mbona bigenda bihinduka ku mwanya ku mwanya mhm. mbona bigenda bihindura isura ibintu bene ibyo mm. akabazo kamwe manire kumva ibyo ah, madamu yari yavuze mhm. akabazo kamwe nibagire nuko mbega ubu yobashigikiye indongozi shasha ku rwego rw'abakenyezi mm. batowe muri amerika mhm. mbega boba bakorana bakorana baba bakorana gute baba bakorana neza baba bafitaniye imigenderanire mm. icyo ndakibaza kugira ngo intererano yiwe mu gisata cy'abakenyezi mm-hmm. nk'uko yadusiguriye ni intererano nini ikomeye mm. kugira nyine igume ihari igume um, igume ifasha bafashanye baje hamwe agume ashyiramo ukuboko kwiwe kugira ngo abamusubiriye nabo abafashe aberekeye umwonga uwa n'udawuwa kugira ngo igisata cy'abakenyezi gitere imbere naramonye yuko musubiri nawe nyene kuri nawe nyene nakushimira hmm. aramaze gukora ibikorwa bitandukanye kandi bifitiye akamaro abarundi kazi mu gihugu n'igihugu ubwo rero jewe nkaca mbona yuko izo ngufu zabo zose bazishyize hamwe byoba ibintu bikomeye cyane kandi mm. bikagira akamaro kanini ariko rero ndamwumvise ingene yavuze akavuga ingene inzego zagiyeho nshya ubumenga wewe eh, yaciye yikubira ubu akaba eh? Eh, bandanya arakwishyura ega ni ukuri naciye n'umumenga wewe yaciye yikumira ugaca umenga ni kwa kundi kumwakiriye we aho ngejeje ni reka ndeka abandi babandanye reka je muri iryo shyirahamwe ryo muri amerika yatubwiye hmm. akaba ari akoreramo gusa hanyuma ibindi agacarabira ku ruhande nkaba numva rero umenga mm, iyo ni n'ikosa dukunze kugira rero iryo ni ikosa dukunze kugira eh. iyo umuntu yitoje hanyuma abatora ntibamutore kubera batanyuze twatse n'ibyiyumviro byiwe cyane yarushijwe nyene kurushwa n'ibisanzwe agaca atana n'akabando nyene mu nyene ugaca umenga iyo aza gutorwa gusa niho yari kuba eh, ahawe icubahiro kimukwiye ariko abaye umunywanyi asanzwe nk'abandi ukamenga siyo siyo ntebe yarashimye ni ukuri nako karimwo mu barundi namaze kwabona ahantu hatari ma mm. shyirahamwe atari make umuntu arashobora guterera atiriwe yitwa indongozi mhm. nk'umunyagihugu asanzwe nk'umumambwe asanzwe umunywanyi asanzwe umuntu akaba yoterera ibyiyumviro akaba yoterera mu migambi akaba yoterera mu buryo mu byo ashoboye atabanje kwitwa indongozi ni ukuvuga rero akaba ari byo byamushikiye nabyo bari sawa mhm. rero numva yuko ko yari arushijwe cyane abantu batari bamwizeye yari kubanganya akaba umunywanyi hanyuma akazosubira akitoza abantu agasubira agashyikiriza imigambi ku kindi gihe ku yindi manda abantu bamugomwe bakamutora nibaza yuko ari na bimwe bitanye muri demokarasi ya demokarasi hmm. baguma batwigisha abantu bararushanwa hanyuma umuntu uba abandi imigambi iyo urushije abandi ibyo ashoboye gusa ko abantu bakamutora biba mm. bisigura yuko manda yiwe maheze abantu barasubira kwitoza n'uwarushije bakaba yogira uburenganzira bwo gusubira kugaruka kwitoza nibaza rero yuko iyo ngendo nayo yoba ari ingendo nziza mu by'ukuri rero mm-hmm. ntishyire muri make ntabwo ndamusaba yuko um, nzima ni ukuri bakabandanya imigambi ibikorwa byo guteza imbere umukenyezi umwigeme mu burundi n'abamusubiriye n'ukuri genda bakurikirana babikora neza cyane ubwo rero ashyizemo n'ukuboko kwiwe urumva byoca neza no gusumbiriza mhm. yego murakoze rero murakoze cyane mhm. ah, ndabipfuriza umunsi mwiza eh, kubera unabikurikirana byose urabibona ah, urabona kenshi ukuntu tumeze abarundi cyangwa se abirabura sinzi uko twabaye ni ukuvuga turafise ikintu cyo kutemerana jewe ntabwo nakuyemo akarenge mm-hmm. ahubwo none bagushiburiye hariya wusubira kugira gute ubundi iyo wari umurongozi waragize ikintu washyitse ko cy'akamaro abantu barakwitura bakavuga ati reka tubandanye ya migambi hmm. none iyo bagushibuye bakakubwira ngo ngo baragusisipanze fata kibanze ntiwigere uronka n'iketi ntiwigere ugira ntihabe n'inama ubundi mu bintu by'uburongozi abantu murakora inama mukavuga muti twashyitse kuri ibi iyo nama ntiyigeze iba nta romize repurize yigeze ihaba n'uwasubiriye ntacyo mfa n'uwasubiriye kuko twaravugana hari ibiganiro byinshi yaduhaye tuvuga ibiganiro by'abakenyezi narajyanye abakenyezi benshi twaratanze ibiganiro byinshi bitandukanye kugira ngo duhagurutse umukenyezi nawe nyine arimo abishyigikiye umugabo mm. kugeza ubu sindege ntarigera mpamagara sindegera mvugana nawe umwizero abarundi be benshi turi hanze turajyana amafaranga akaribwa kandi tukaribwa n'imiryango n'abantu basanzwe batunze ariko ubu tugiye kurondera ngerageje kumviriza david we yavuze ati none uno munsi eh, mwoba mukorana gute mbe ni kuki ngo naho byaba byagenze uko mwarushijwe cyangwa uko byagenze nuko uko avec euh, l'experience uba ufise wobandanya ushigikira icyo gisata kumbure mukabandanya musenyera ku mugozi umwe ngerageje kumwumviriza David kuko ngo nivyo babishemeye cyane mu gihe wo kwikorana nubwo uri mwishira hamwe kandi ndibaze ko diaspora ukiyirimo naho byagenze kuri aho none ko nkiba hanze ko ntarataha ndashari muri diaspora ah, donc ibintu nk'ibyo david nawe arabizi mm. ntabwo ushobora kugenda mu rugo rw'umuntu ngo nje dukorane ahubwo umuntu arakubwira ati ndagukeneye Mm. ariko sinavuze ko nkora jyenyine njyewe nkorana n'isi yose mm. nkorana n'isi yose n'ubu ndafise ndafise twarakoze madazi deyi hano mu bihugu abagore bava mu bihugu bitandatu byo muri afurika muri uyu mwaka ngaha muri houston twarakoze twarakoze madazi deyi yari imeze neza cyane ku buryo twaronse n'agashimwe kavuye muri leta hemeza ibikorwa iri shyirahamwe ririko rirakora ko ririko rirakora ibikorwa biteza imbere abenegihugu ah, duhereye aha nyene ca ibyo twokora mu makungu yose aho nabonye ingo za ingo ziri mu bukene ingo zikeneye intege ingo zikeneye abantu baziterera umutahe baziterera ibyiyumviro urumva ni ibintu byinshi dukeneye gukora niba tugomba gufasha abagore ifa ko abakenyezi tuja hamwe pani ibintu byo kwikumira tujye hamwe tugire imiforce ikomeye cyane niho tuzoshobora ku kintu gikomeye hmm. ahubwo nibaza ko david iryo jwi ryiwe naryo rigere kure azashikire n'abakenyezi nari hariho n'umugabo w'abakenyezi bari muri canada bari bahari nabo bari bahari twari dufite umugwi muri canada muri australia umugwi mu bubirigi twari dufite umugwi muri mozambique umugwi mu bugande umugwi muri kenya umugwi muri south africa umugwi muri south sudani ngaha muri amerika ahantu hose hari hari umugwi w'abagore ibyo byose nari twari nari narabikoze umugwi mu bihugu by'abarabu mu bihugu by'abarabu n'ubu turacari kumwe nirwanirwa ntatura ibibazo abagize ingorane ntibyigeze bihagarara urumva nguma ku kivi mm. inzu ni nyinshi ariko urishyura david Eh, iyo tawa ngira ngo david yanyutswe ko muri kajya cahari ari nk'ikindi kibazo n'indwi Eh, madame Ella Emeline uwimana sanzwe ba Houston muri leta Zumwe za Amerika akaba ari we mutumire uno munsi turabira hamwe umuganda w'umukenyezi mu iterambere gatonya duce tugaruka mu gice cya nyuma tunarangiza diaspora mu gisata cy'abakenyezi n'ubuntu mubandanya mukora ariko kumbure eh, ku bari babaherutse muri iyo komite hahora ubwa mbere ubu ntimugihari eh, mbere nunganiye na David uno munsi ivyo muri ko murakora abantu bo bumva yuko nuvuga nko muri kazoza byofasha abarundi muri rusangi kuko musanzwe muri umurundi byo bari ibihe nibiki kurindira ko canke ko mutari muri komite mwararyamye ko mufise ishyirahamwe ryanyu ubu ntaco biriko bigenda neza hiyo eh, n'igiki eh, mbe mubona tworonka umuco kuri ibi eh, murakoze cyane ntabwo twaryamye ahubwo twarabyutse ubu turagaze neza mhm. ah, mu kuvuga muri kazoza burya ngo ntawe uteba mm. naho ego umutari nawe w'umukene ni ingufu ziwe hmm. ariko hari igihe naho zikenera kandi kiyongera ko kugira ngo ashobore kugera ku cyo yifuza rero nuhamagarira abarundi mu minsi y'imbere nimwabyumva mukumva tubateye akamo uwufise akajana yanyegeje cyangwa se yabitse cyangwa se uwo bafise akandi kantu ashaka kuvuga ati reka nanjye nterere uwundi kuko twarabibonye rero dushaka guteza imbere igihugu duhereye mu dukorwa duto duto mu kuduza abantu bo hasi kuko ntibitwara umutahe munini rero tukifuza yuko umurundi wese yotanga icyo afise kugira ngo tuduhuze uwabuze uko ari buduge wenyine rero ah, turasaba abategetsi abantu bose mu bwoko mbese mu ngeri zitandukanye z'ubuzima turashaka ko bose bashobora gutera icyo bafise kandi bizobungukira kandi bizobe iragi abana byo gukorera hamwe koko hanyuma ah, kugira ngo umuntu wese umutahe yahora akenera kuko twarumvise ko hariho nk'amashyirahamwe menshi ari mu gihugu hariho n'amaze gutwitura bifuza ko tuzokorana tukabaha umutahe nabo kugira ngo bahaguruke bashike ku cyo bifuza tuzoterera imitahe mu mashyirahamwe yari ahasanzwe bari barabuze umutahe kugira ngo nabashobore kubandanya mu byo barimo mu migambi iteza imbere igihugu ariko hanini wa mukenyezi aje ku kivi ariko era nk'akarorero nk'ubu dushyize amafaranga hamwe tukubaka ibitaro sibyo hmm. umunyagihugu agashyiramo agashyiramo ibihumbi ijana ubuzima bwe rwose akazuba yuko afise ibitaro ushatse ku urashaka mhm. ni ibintu bizoca muri cadre legale hazoba harimo abarundi bari indani hazoba harimo abantu bo muri diaspora ni bya bindi nakubwira yuko turi kumwe bishoboka kuko twagombye gutorera umuti ibibazo byagiye biraba aba abadiaspora tukarungika uburyo bukazimira cyangwa se ntibushyike kuri icyo twashaka ubu rero hazoba harimo abari mu gihugu nibo bazobikurikirana na leta nyine zo mu ijisho nizo ziraturabira kuko niyo yirirwa iduhamagarira kuza guterera kugira ngo tubafashe mhm. tuyifashe dushyike ku iterambere rikomeye ry'abenegihugu turabikora turi turabitegura neza akandi kabazo akandi kabazo mu ntunge ko mwumva biri no mu nteguro hariho eh, ibivugwavugwa mm. bibitse amafaranga icyo mm. kigega cy'amafaranga kibeho banki zibeho kuko na banki zirahasanzwe mm. rero nibaza yuko uko tuzogenda tuyazana turi benshi abazoshyira muri iyo banki ni abanyene mugabo twebwe ibyo tuzoshyira muri muri iki kigega azaba ari amahera make make atari menshi cyane mugabo kugira ngo dukore ikintu kinini turi kumwe mu gihe gitoya kandi dushyire ku bintu binini bishobora gushikana abantu na ya mafaranga na banki tuzozikenera jyewe nibaza yuko abo nibaza ko n'imwe yo birimo ahubwo n'ibyerekezo bizaba ari amata bitari amavuta none mwebwe mwavuze ko ikigega kizoba kiri ku rugero uruhe kugira n'uri karabumviriza yumve yuko oh, ejo cyangwa nk'igihe ejo byumva ko biri mu migambi bigiye habona yoterera bifise icyo ni ukwita wefu eh, puwa iyihe Ah, ni ukuvuga uko tuzobikora nuko um, nawe uramenya gutoboza agatugwara nabwiye ko bikiri mu ngiro ariko urumva twumva ukuntu tuzogira umuntu wese azotanga amafaranga afise kandi hariho n'abamaze kuyatanga ahubwo urantunga hariho abamaze kuyatanga ni ukuvuga abashaka kwinjira ah, kugira ngo ube mu bamambere fondateri b'iki kintu dusaba umuriyoni w'amarundi kandi mm. abantu baramaze kuyatanga ubu vuba turagishira ahabona hanyuma rero dutangure dukome n'abarundi bose bo hanze bose baracyitabira bivanye n'ukuntu turi turakibasigurira nkaba ndabashimiye kuba mutumye benshi bashobora kubimenya abari mu gihugu rero bari ikazanura abari hanze nabo mwikazanure kuko dushaka yuko hazoba harimo inyungu twese tuzokunguka igihugu cyunguke leta yunguke abanyagihugu bunguke ku buryo bizoba bizoba ari imigambi myinshi itandukanye tuzokorera hamwe mu igihugu cyashize imbere imbere nta na mhm. kimwe tuzokora tutajumvikanye ko na leta kugira ngo tujye mu migambi bamaze gushyiraho muri ya migambi gushyika muri 2027 ego era reka genda bashimiye kumbure nihagera icyo gihe muzoduha natwe ubutumire nka radio isanganiro radio televiziyo isanganiro twishikire turaba ibyo muri ko murakora murazi yuko natwe twama turi hafi y'abariko bakorera natwe dushikirize icyo dufise nkaba nizera yuko ibikorwa muzo bibandanya nk'uko mwakomye mubibandanya hanyuma n'ubundi nongeye guhamagarira abanyagihugu duhagarare neza dufatane mu nda kuko iterambere turondera ntabwo ari rya era ntabwo ari rya wowe gusa ntabwo ari rya radiyo isanganiro ni iry'umurundi wese ni nacyo gituma nta murundi n'umwe akumiriwe ikintu cya mbere twige gukorera hamwe imbere tuvuge tunaka arashoboye naka ngwino dukorane ikintu mbega ntacyo woterera gutyo rero tuzorosheka ku iterambere nyaryo by'ukuri umurundi wese yishime kuba ari umurundi afise ari gihugu n'abo hanze kandi nkavuga yuko tugira urunani twikuremo utuntu twagiye turatuzinga tujye hamwe tugire ingufu tugire n'izindi diaspora zo mu bindi bihugu igihugu kiradukeneye ayo mafaranga twagiye gukorera atashaterereye igihugu muze mutangura kare imirongo iba yuguruye yakoze era Emeline Uwimana yakoze na David yatwakuye yari muri Ottawa reka nshimire na kwihangana neli yari mu buhinga bw'ivyuma ijwi yari medang niyo nkuru reka duhana isango muri karadiridimba ku munsi wa Mungu umwanya nko twatanguriye ko naho ubutaha ndi Brussels mu Bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nk'uko tubibona